Եթերում Արավանյանի դիտակետ հաղորդաշարն է։ Եթերում դիտակետն է տաղավարում հաղորդաշարի հեղինակ Արավանյանը։ Այսօրվա ծրագիրը ձայնագրում է հրավար եղանակով եւ Արցախի արչեւ ծառացած արդի խնդիրները քննարկելու են քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ, ով մեզ հետ կապի մեջ է Երևանից։ 2022 թվականի օգոստոսը Արցախի մերօրյա պատմության մեջ կնշանավորվի մի շարք իրողություններով։ Նախ Լաչինի միջանցքը, որը Արցախը Հայաստանին կապում էր 30 տարի, փոխարինում են նոր երթուղով։ Քաշաթաղի շրջանի վերջին 3 բնակավայրերի հայաթափմամբ զորայացում են ազատագրված տարածքների համահայկական ջանքերով վերաբանակեցման 3 տասնամյակների ջանքերը, ծախսված միջոցներն ու ծրագրերը։ Ադրբեջանի ագրեսիվ ձեռնարկումները, մասնավորապես զորամասը անօթաչուներով ռմբահարելը, դիրքային առաջխաղացումները որևէ գնահատականի չարժանացան եւ չկասեցվեցին։ Այս իրողությունները շատ դառն են, սակայն դրանց կախման նպատակով որևէ տեսանելի քայլ չարվեց։ Մեր զրույցի սկզբում իմ զրուցակցին կխնդրեի ներկայացնել իրավիճակը եւ արտահայտվել վերոհիշյալ հարցերի մասին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, իրավիճակը բավականին բարդ է։ Տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը վերջին շրջանում ակտիվորեն օգտագործում է ուժային գործիքակազմը քաղաքական եւ ոչ միայն դիվիդենդներ ստանալու համար։ Այս մարտավարությունը հատկապես Ադրբեջանը ակտիվացրել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո, երբ մեր տարածաշրջանում որոշակի ուժային վակուում է ձևավորվել։ Ինչ վերաբերում է Բերձորին եւ Աղավնոյին, ապա սա եւս հակամարտության գոտու մարկ առկա ուժային դիսբալանսի արտացոլումն է կամ արդյունքն է։ Հայաստանը եւ Արցախը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո շարունակում են մնալ չափազանց թուլացված վիճակում եւ փաստացիորեն ի վիճակի չեն դիմադրել Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությանը։ Այս գործընթացում իհարկե դժվար է չխոսել Ռուսաստանի դերակատարության մասին, որովհետև եթե Ռուսաստանի աջակցությունը կամ սատարումը չլիներ Ադրբեջանի պլաներին, Բաքվի համար բավականին դժվար կլիներ այսքան արագ հասնել իր նպատակներին։ Վերջին ժամանակներից մեզանում առավել շատ մեջբերվող փաստաթուղթը նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարությունն է։ Իմ տպավորությամբ դրա սեփական մեկնաբանությունը Ադրբեջանն իրագործում է ուժի եւ ուժի սպառնալիքի միջոցով որին հայկական կողմը ոչինչ չի փորձում կարծես հակադրել։ Ձեր տեսակետն այս հարցում։ Այո, իրավացի եք եւ նախորդ հարցին պատասխանելիս ես մասնակիորեն արդեն նշեցի, որ Ադրբեջանը իրոք օգտագործում է ուժային գործիքակազմ ոչ միայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նշված կետերի իր ինտերպրետացիան կյանքի կոչելու, այլ նաև հավելյալ այլ նպատակների հասնելու համար, Այս իրավիճակում Հայաստանի պահվածքը ինչ որ չափով հասկանալի է, որովհետև այս փուլում Հայաստանը եւ Արցախը ռազմական կարողությունների առումով բավականին թույլ վիճակում են գտնվում եւ գլխավոր նպատակը մոտակա տարիների կամ ամիսների ընթացքում պետք է լինի հենց ռազմական կարողությունների վերականգնումը, որովհետեւ արտաքին աշխարհի համար, միջազգային հանրության համար մեծ հաշվով Ադրբեջանի այս փոքր էսկալացիաների մարտավարությունը, այս փոքր էսկալացիաների միջոցով ինչ որ արդյունքների հասնելու մարտավարությունը անկալելի եւ դժվար է այդ առումով ակնկալել որևէ աջակցություն արտաքին խաղացողներից։ Աշխարհակաղակական ներկա զարգացումները նպաստավոր պայմաններ են ապահովել ադրբեջանա-թուրքական տանդեմին Հայաստանի նկատմամբ ճնշումն ուժեղացնելու համար տեսանելի ապագայում կարելի է ակնկալել, որ ինչ որ բան կփոխվի։ Հույսեր կարելի է կապել Ուկրաինայում ռազմագործողությունների ավարտի, Թուրքիայում սպասվող ընտրությունների Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված հարցերի լուծման հետ ակնհայտ է, որ մեր հակառակորդը շտապում է։ Դժվար է պատասխանել այդ հարցին, արդյոք ինչ որ դրական փոփոխություններ Հայաստանի համար արժե ակնկալել թե ոչ։ Մենք տեսնում ենք, որ այս փուլում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դերը մեծանում է թե Ռուսաստանի եւ թե Արևմուտքի համար։ և եւ հատկապես Ռուսաստանի համար, որովհետեւ արևմտյան պատժամիջոցների տակ հայտնված Ռուսաստանը այլընտրանքային շուկաներ է փնտրում եւ այդ շուկաներ սեփական ապրանքները հասցնելու համար այլընտրանքային ուղիներ, այդ գործընթացում Ադրբեջանի դերը կարևորվում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ապաշրջափակման գործընթացը կարևորվում է Թուրքիայի հետ այլընտրանքային կապ հաստատելու հարցում այդ առումով դժվար է ակնկալել, որ հայկական կողմի համար մոտակա տարիների ընթացքում այս համատեքստում ինչ որ դրական փոփոխություններ տեղի կունենան։ Կարծում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրը հետևում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև շփումներին, ինչպես նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նպատակով կատարվող քայլերին։ Դրանք մտավախությունների տեղիք տալիս են, թե ոչ արդեն խոսվում է բարձր մակարդակով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների նոր հանդիպման մասին։ Ինչ սպասելիքներ կարելի է ունենալ նման հանդիպումից։ Որոշ աղբյուրներ պնդում են, որ Ադրբեջանը կտրուկ դնելու է Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Դե սկսենք նրանից, որ բանակցությունները այնուամենայնիվ ավելի ողջունելի են, քան էսկալացիաները եւ բանակցային այս նոր շրջափուլը կարելի է ասել հակամարտության գոտում որոշակի հանգստության ցուցիչ է, սակայն պարզ չէ թե այդ հանգստությունը ինչքան կտևի։ Նշեցինք արդեն, որ Ադրբեջանը ակտիվորեն ճնշում է գործադրում Հայաստանի նկատմամբ որոշ նպատակների հասնելու համար կարելի է ասել, որ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ այս փուլում խոսում է վերջնագրերի լեզվով։ Այդ առումով իհարկե մտահոգիչ են բանակցություններ, բանակցություններում քննարկվող տարբեր հարցերի ճակատագրել։ Մեկ այլ մտահոգիչ հանգամանք կայանում է նրանում, որ Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե հստակ դիրքորոշումներ չունեն տարբեր հարցերի հետ կապված, եւ իշխանությունների այդ անհետևողական պահվածքը բարդացնում է առանց այդ էլ բարդ իրավիճակը։ Չի կարելի բացառել, որ Զանգեզուրի Միջանսկի ինչպես իրենք են նշում հարցում եւս փորձի Ադրբեջանը գնալ հավելյալ ճշմարտ, որովհետեւ այն փաստաթուղթը, որ այժմ դրված է սեղանին, երևի չի բավարարում Ալիևի ակնկալիքները։ Փաստ է, որ պատերազմից հետո նվազագույնի է հասցվել ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի որպես գործոնի դերակատարությունը, տարածաշրջանային գործոնի։ Շատերի կարծիքով մեր խոսքը վերստին արժևորելը առանց իշխանապողության հնարավոր չի։ Դուք ունեք իրավիճակից դուրս գալու այլ դեղատոմսեր եւ ինչպես եք վերաբերում իշխանապողության հնարավորությանը։ Դե նախ սկսենք նրանից, որ Հայաստանում այս փուլում իշխանապողության իրական հնարավորություն չկա, այսինքն չկան ուժեր կամ խմբեր, որոնք ի վիճակի են իրականացնել այդ իշխանապողությունը։ Վերջին տարուկերեսվա ընթացքում տեղի ունեցող գործընթացները դրա լավ ապացույցն են եւ այսինքն դա աներիատեսական սցենար է, աներիատեսական տարբերակ է եւ չարժե նույնիսկ քննարկել։ Հայաստան, բայց նույնիսկ իշխանապողության պարագայում եւս բարձր որ Հայաստանը շարունակելու է բարթագույն վիճակում մնալ, որովհետեւ Հայաստանի այսօրվա խնդիրները հիմնականում օբյեկտիվ են եւ քիչ են կախված քաղաքական կամ իշխանական դերակատարներից։ կա Լուծումների մասին հարցազրույցի ընթացքում խոսել ենք արդեն։ Առաջին մեր առաջնա գլխավոր առաջնահերթությունը պետք է լինի ռազմական կարողությունների վերականգնումը, որովհետև եթե մենք չենք կարողանում նույնիսկ ինչ որ լոկալ հատվածներում պաշտպանել մեր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, ապա խոսել ինչ որ ավելի մեծ նպատակների մասին այս փուլում անուրջ է կարծում եմ։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ ծրագրին մասնակցելու ու մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իսկ դիտակետի հերթական թողարկումը մոտեցավ ավարտին։ Հիշեցնեմ, որ այս ծրագրին մասնակցում էր քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը, իսկ մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, մինչ նոր հանդիպում եթերում։